leon kai onus kai alopex leon kai onus kai alopex koi nonien eis alleelus speisamenoi EXELTHUN eis agran pollen de auton sulla bonton ho leon prosetaxetoi onoi di autois tu de tres moiras ex isu poiesantos kai eclexas thai autoe parai nuntos, ho leon aganactesas allomenos catethoineesato, kai te alopeci merisai prosetaxen. He de panta eis mian merida suna throisasa, kai micra heau te hupolipomene, pare nei autoe helestai e romenu de auten tu leontos tis auten huuto di anemein edidexen he alo opex eipen he tu onu sumfora ho logos de loi hoti sophronismos ginetai tois anthropois taton pelas dustu hemata